بالايمان به وتصديقه واتباعه والاقتداء به ومحبته وتقديمه على النفس والوالد والولد والناس أجمعين ndugu katika iman unwani ya hutuba yetu ya leo baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tutakumbushana leo as-sidqu fi mahabbati an-nabii sallallahu alayhi wasallam ukweli katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam mapenzi ya kweli kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ayuha almu'minun kwa nini tukumbushane kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na ukweli wa mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam faala yadayhi kamula din kupitia mtume sallallahu alayhi wasallama Allah ameikamilisha dini wa khutimati risalat na risala na ujumbe wa Allah kwa wanadamu umekamilika kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam na ujumbe wa mtume sallallahu alayhi wasallam ukawa ndio wa mwisho lakini vile vile kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ursila alayhi salatu wassalam bi afdali shara'i yeye mtume alayhi salatu wassalam ndiye ametumwa kwa sheria zilizokuwa bora kwa sababu ujumbe aliyokuja nao mtume alayhi salatu wassalam khatimatul li jami'i risalat lakini mtume sallallahu alayhi wasallama unzila alayhi afdalul kutub kwake ndiye ambaye mtume ameteremshiwa kitabu kilichokuwa bora vilivyotangulia ndugu zangu katika imani mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallama ni katika imani katika misingi ya imani ya Uislamu ni kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallama kwa hiyo ni ibada sasa ni yapi mapenzi ya kweli ambayo yatakuwa ni ibada kwa Muislamu? Kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, iko mifano ya watu waliompenda Mtume sallallahu alayhi wasallam katika masahaba. Sisi leo tutazame kisa kimoja tu au tukio moja la mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambalo ni ishara na dalili ya kweli katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika watumishi wa mtume sallallahu alayhi wasallam Thauban radhiyallahu anhu wa arda sahaba huyu kana maula li rasulillah alikuwa ni mtumishi wa mtume sallallahu alayhi wasallam Thauban kana shadida alhubbi li rasulillah alikuwa akimpenda sana mtume sallallahu alayhi wasallam mapenzi ambayo hayana mfano siku moja alikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba huyu waqad taghayyara wa nahula jismuhu yadhharu ala wajhi atharu alhuzni alikuja siku moja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam uso umembadilika mtu anapokuwa ni mweupe alafu amesibiwa na jambo unauona uso hata rangi imembadilika inaonekana dalili mwili wake umekonda amedhoofu ukimtazama anaonyesha hali ya huzuni faqala lahu sallallahu alayhi wasallam mtume akamuuliza anamuuliza Thauban anamwambia ma ghayyara launuk ewe Thauban ni kitu gani kimekusibu mpaka naiona rangi yako imebadilika una nini? Thauban anamwambia Mtume صلى الله ya Rasul Allah ma bi dhurrun wala waja mimi sijasibiwa na madhara yoyote wala sihisi maumivu yoyote katika mwili wangu ya Rasul Allah ghaira anni idha lam arak ishtaqtu ilaika tatizo langu mimi ya Rasulullah nisipokuona najawa na shauku na kuwa na shauku kubwa ya kukuona ya Rasulullah wastauhashtu wahshatan shadida na nakuwa na upweke wa ajabu ambao hauwezi kusifiwa hata alqaka ya Rasulullah mpaka ninapokuona ndiyo furaha yangu inarudi moyo wangu sasa unakuwa na amani ninapokuona ya Rasulullah kisha akamwambia thumma dhakartu al-akhirah ninapokuwa katika hali kama hii ya Rasulullah kisha ninakaa na tafakari siku ya mwisho na tafakari akhira wa akhafu alla araka fil akhira na kuwa na mawazo naogopa huenda sitokuona tena ya Rasulullah baada ya maisha ya dunia tutakapokwenda akhira natambua ya Rasulullah kwamba wewe utakuwa katika pepo za juu lakini ninafikiria mimi kama Allah ataniingiza peponi siwezi kuwa katika levo utakazokuwepo ya Rasulullah na kama sitoingia peponi ndio asasi siwezi kukuona tena ya Rasulullah mambo haya nikiyawaza yananitia huzuni yananikondesha mpaka unaniona rangi yangu imenibadilika ya Rasulullah ndugu zangu katika imani mapenzi haya ya thauban kwa mtume wa Allah tabaraka wa taala mapenzi yaliyofungamana na imani ya kweli na Allah jalla waala ndio anazijua nyoyo zetu Allah ndiye anajua ni nani ni mkweli katika madai yake ya kumpenda mtume swalla sallam fa anzala Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala anateremsha aya kama kumliwaza sahaba huyu Thauban radhiyallahu anhu arda anasema Allah tabaraka wa taala ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ايه هي ونسمى مفسرون نزلت هذه الايه في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه هي imeteremka kwa tukio la sahaba huyu Thauban Allah anasema waman yuti'i llaha war rasul na yeyote yule atakayemtii Allah na mtume wake akaishi katika toa ya Allah kwa mujibu wa maamrisho ya Allah akaishi katika toa kwa mujibu wa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim ile huzuni ya Thauban kwamba pengine hatoweza kumwona tena mtume swalla sallam ambaye ni kipenzi chake mapenzi yake mpaka yanamkondesha na kumbadilisha rangi yake Allah anamtoa wasiwasi yoyote atakayesimama katika toa ya Allah akasimama katika toa ya mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa pamoja manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa pamoja na siddiqun wa shuhada wa wa hasuna ulaika rafiqa na hili ndiyo kundi bora la mtu kurafikiana naro ndugu zangu katika iman mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam mapenzi ambayo yaktamilu bihi aliman yanayoikamilisha imani ya muislam laisa hubban adiyan sio mapenzi ya kawaida sio mapenzi ya kudai katika vinywa vyetu hali ya kuwa matendo yetu hayasadikishi hayo tunayoyadai katika vinywa vyetu mapenzi ya kumpenda Allah na mtume wake inma huwa hubbun yuqaddamu ala nafsi walwalidi walwaladi wannasi ajma'in ni yale mapenzi ambayo yanakuwa katika nafsi ya Muislamu mwenye iman anampenda Allah na mtume wake kuliko hata nafsi yake anampenda Allah na mtume wake kuliko anavyompenda mzazi wake kuliko anavyowapenda watoto wake kuliko anavyowapenda watu wote ndugu zangu katika imani Sheikhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema mahabbatullahi wa rasulih mapenzi ya kweli kwa Allah na mtume wake min a'zami wajibati iman ni katika mambo ambayo ni wajibu kwa imani ya Muislamu kumpenda Allah na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu wa iman bali wa min akbari usulil iman na ndiyo msingi mkuu katika misingi ya iman bal hiya aslu kullu amali min a'malil iman bali mapenzi ya Allah na mtume wake ndiyo msingi wa matendo yote ya imani ya muislam qala tabaraka wa taala anasema Allah tabaraka wa taala katika hili katika surati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 itakapokuwa vitu hivi ahabba ilaikum, mnavipenda zaidi kuliko Allah na mtume wake, mnavipenda zaidi kuliko kuipigania dini ya Allah, Allah anasema fatarabbasu, ngojeeni. Ndugu zangu katika imani laka an tasala nafsak hadha alwaidu rabbani iulize nafsi yako Allah ameyatanguliza maneno haya itakapokuwa vitu hivi mali yako nafsi yako watoto wako biashara zako nyumba yako vitu hivi ukavifanya ni bora vikakuzuia wakati mwingine kutekeleza maagizo ya Allah Mola wako anasema subiri unadhani unasubiri nini unasubiri pongezi fatarabbasu hatta yaati Allahu biamri basi ngojeeni Allah atakapoleta jambo lake ndugu zangu katika iman al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema katika aya hii hadhihi al-aya dalilun ala wujubi mahabbati Allahi wa rasulih aya hii katika surati tauba ni dalili ya wazi ya ulazima wa Muislam kumpenda Allah na mtume wake kuliko kitu chochote wa anna dhalika muqaddamun ala kulli mahbubin na kwamba mapenzi hayo yatangulizwe juu ya mapenzi yote ndugu zangu katika iman anasimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu arda wal hadithu fi sahihain kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatakuwa na imani ya kweli mmoja wenu hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in mpaka anipende kuliko anavyoipenda nafsi yake kuliko anavyompenda mzazi wake kuliko anavyowapenda watu wake na kuliko anavyowapenda watu wote haya ndiyo mapenzi ya kweli kwa mtume sallallahu alaihi wasallam istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ibadallah Ndugu zangu katika imani Sio kila mwenye kudai kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallama yakunu sadiqan fi hubbihi kwamba atakuwa ni mkweli katika mapenzi na madai yake bali dalili ya kweli ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kila mmoja miongoni mwetu akiweke kipimo hiki katika nafsi yake ili apate kujua je mapenzi yake ni ya kweli au madai yake ni ya kweli katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam inma dalilu ala dhalik dalili ya kweli katika madai ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallama huwa ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara jipime katika mambo haya manne kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli mapenzi ambayo ni ya iman mapenzi ambayo ni ya wajibu kwa muislamu la kwanza au kipimo cha kwanza ni kumtii mtume sallallahu jitazame uko vipi na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam taa yako iko vipi na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam taatuhu fima amar lakini jambo la pili na kipimo cha pili tasdiquhu fima akhbar ni kuyasadikisha yote aliyoyaeleza mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuzisadikisha sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzisadikisha maana yake ni kuzitwapitisha katika maisha yetu uko vipi na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wewe mwenye kudai unampenda mtume lakini kipimo cha tatu wajtinabu manaha anhu wa zajar na kujiweka mbali na kila alichokikataza mtume sala salama na kukikemea tuko vipi na makatazo ya mtume sala salama je tunayajua ni mangapi mangapi aliyotukataza mtume na tunajiweka mbali nayo lakini kipimo cha nne ndugu zangu katika iman wa alla yu'badallahu illa bima sharaa na kwamba asiabudiwe Allah isipokuwa kupitia katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumfanye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo kigezo chetu katika ibada. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, mmekuwa ninyi Waislamu kwa mtume wa Allah tabaraka wa taala, mna kiigizo kilichokuwa chema. Lakini Allah jalla wa ala anatueleza fi wujubi mutabaati rasuli sallallahu alaihi wasallam, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale aliyokuleteeni mtume yachukueni lakini aliyokukatazeni mtume ya wacheni huku ndiyo kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ndiyo twaa ya kweli kwa mtume alaihi salatu wassalam ndugu zangu katika imani hubu rasuli sallallahu alaihi wasallam min aliman bal min wajibati aliman kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu kwa muislam mu'min mwenye iman hana khiari mtu katika hilo lakini ni kupi kumpenda mtume zingatia misingi hii minne Ipime nafsi yako katika misingi hii minne, utapata kupambanukiwa kama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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله